Uh... الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake kasancewa tare da ku a wannan mako a kuma wannan rana ta asabar 29 ga watan rabi'u shekara ta 1435 bayan jira na muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garmaka zuwa madina wanda ya zo daidai da daya ga watan maris din shekara ta 2014 shirin fito rama dai shirin ne da kan amsa tambayin da kuma sauraro kuke aikowa zuwa ga malam kuma za ku aiko da sakonnin ku kuma akan lambobin wayar da aka saba wato 0800 wato 0800 ko kuma 0700 wato 0705 daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma dai akan sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar ko kuma cin mu na imel akan fasirrahma@yahoo.com at ko kuma ta mu na facebook a shimadi a mu na fatoyin hama kamar kullum dai muna tare da shi malami a dr sheikh muhammad sani umari jalemo babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da ke nan kano kuma sunana anas idris hassan wanda zan kasance tare da ku a cikin shirin akramakallah bismillah alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in ɗan uwa masu sauraron mu wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatun dogara ga Allah da kuma neman taimakonsa wani abu ne wanda yake da girma kwarai da gaske wani abu ne da bawa yake bukatuwa zuwa gare shi bukatuwa ta tilas a cikin al'amuransa gaba daya na addini da na duniya domin Allah ta'ala ya ba wa bawa wato duk da cewa ya ba wa bawa wani iko da wata irada wadda zai iya zabar ayyukan da zai yi kuma ubangiji ta ala bai tilasta shi akan kowane irin aiki ba to amma duk da haka bawa ba shi da wata dabara tashi ta kansa ko wani karfi nashi na kansa sai daga abinda Allah ta'ala ya bashi idan bawa da zuciyarsa ya dogara ga Allah dogaru dogara wacce take ta gaba daya a bisa ga ubangijinsa wajen neman abin da zai amfanar da shi ko samarwa da kansa abinda zai amfane shi a duniyarsa da lahirarsa ya yadda da cewa Allah ta'ala shi ne kadai wanda zai iya taimaka masa ya cimma dukkan bukatunsa to wannan zai taimaka wa bawa kuma wannan zai kara karfafa ikon da Allah ta'ala ya riga ya bashi zai kuma ƙara karfafa iradarsa kuma wannan har ila yau zai sauwaƙe masa al'amuransa kuma zai ainihin sanya shamaki tsakaninsa da abubuwan da za su zo su hana masa cimma bukatarsa kuma dogaro ga Allah zai ƙara ruɓanya ƙarfin bawa sannan ƙudurarsa da ikon da yake da shi zai ƙara haɓaka zai ƙara wato zai ƙara bunƙasa saboda haka bawa yakan nemi taimakon ubangiji cikin dukkanin al'amuransa taimakon Allah wanda shi yake da ƙarfin da ba shi da wato tamkarsa ba wanda yake kamata shi kuma babu abin da ya fi karfinsa dogaro na hakika da bawa zai yi ga Allah ta'ala zai raba bawa da kasala zai sanya wa bawa nishadi da karsashi cikin al'amarin duk da ya dogara bisa eh, ga Allah ta'ala a kansa kuma duk wani abu mai wahala idan bawa ya dogara ga Allah a cikinsa to zai iya wato wato cimma wannan abu kuma zai iya samun saukinsa babu wani abin da zai yi masa nauyi sannan kuma ba zai samu wato ɗeba ƙauna ba ko sarewar gwiwa yayin da ya ga wasu abubuwa sun taso waɗanda a zahiri kamar za su hana shi cimma sa saɓanin yadda wasu suke fahimtar tawakkali ko dogaro ga Allah suke masa mummunar fahimta suke ganin kamar dogaro ga Allah yana nufin mutum ya zauna haka nan ba tare da ya tashi ya yi wani kataɓus ta ɓangarensa ba ba tare da ya riƙe sabubba da Allah ta'ala ya sanya su su ne sabubba na samun wasu abubuwa da Allah ta'ala ya dangana su zuwa ga waɗannan sabubba sukan zaci cewa dogaro ga Allah shi ne mutuwar zuciya dogaro ga Allah shi ne mutum ya zama zaman kashe wando zaman rashin aikin yi babu shakka wannan rashin fahimtar abinda ake nufi da dogaro ga Allah ne dogaro ga Allah yana ƙara mutum shi ne yana ƙara sa mutum ya zabura yana ƙara sa mutum ya ya aikin da yake yi yakan sa mutum ya tashi ya yi tafafutuka wajen ya ga ya cimma bukatarsa illa iyaka dai a zuciyarsa yana sane da cewa babu mai taimakonsa akan abin da yake nema ko yake kokarin ya cimma sai Allah ta'ala ubangiji ala a cikin littafinsa mai tsarki ya yi umarni ga bayansa su dogara da shi kuma ya nuna musu cewa idan suka dogara ga Allah to Allah ya ishe su komai kuma ya gaya musu cewa yana son masu dogaro gare shi sannan addinin bawa ba zai cika ba sai da dogaro ga Allah duk al'amuran bawa ba za su yiwu ba ba za su kammala ba sai bawa ya dogara ga Allah saboda haka rayuwa ta addini da rayuwa ta duniya duka tana buƙatar dogaro zuwa ga Allah Allah ta'ala yana cewa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin bisa ga Allah kadai za ku dogara idan kun kasance mu'minai a wani gurin yace fa abudhu wa tawakkal alai wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun ka bauta masa kuma ka dogara gare shi kuma lalle ubangijinka ba mai gafala ne ga abin da suke kuke aikatawa hakanan a wani gurin Allah ta'ala ya ce fa in tawallaw fa qul Allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim idan har suka juya baya suka bujire to ka hasbi hasbiyallah Allah ya ishe ni la ilaha illa huwa babu abun bauta da gaskiya sai shi alaihi tawakkaltu gare shi kadai na dogara wa huwa rabbul arshil azim kuma shine ubangijin al'arshi mai girma a wani gurin Allah ta'ala ce alallahi tawakkalna ku ce ga Allah muka dogara haka nan yake cewa wa man yatawakkal alallahi fa huwa hasbuh wanda duk ya dogara ga Allah to Allah ta'ala ya ishe shi haka nan ubangiji ta'ala ya karantar da mu'minai ya ba su wato tarbiyya. a cikin sallolinsu duka idan idan suna yi dan sun karanta fatiya su duka cewa iyyaka na'budu wa na sa'i, gare ka kaɗai muke bauta kuma kai kaɗai muke neman taimakonka waɗannan ayoyi da makamantansu da dama a cikin alkur'ani suna nuna cewa dogaro ga Allah wani jigo ne babba na addini wanda rayuwar addini da ta duniya ba za ta yiwu ba sai bawa ya kasance mai dogaro ga Allah idan bawa ya dogara ga Allah cikin al'amuransa duka to zai samu amfanin duka masu yawa na farko addininsa da imaninsa zai samu kammala domin dukkanin abin da bawa zai aikata na addini ko zai fada wanda ya shafi addininsa ba zai yi sai da taimakon Allah shi yasa ko da bawa ya ji mai kiran sallah aka ce idan ya ce hayya alasala hayya bawa ya ce la haula wala kowata illa billah babu dabara babu wani karfi sai ga Allah wato bawa ba zai iya yin wani katabus ba wajen yaga cewa ya yaƙi shaidan ya yaƙi zuciyar shi ya tashi ya je an yi sallah da shi sai idan Allah ta'ala ya kawo masa dauki ya taimaka masa saboda ka dogaro ga Allah yana taimakawa wajen addinin bawa ya cika imanin sai cika sannan wanda ya dogara ga Allah Allah ta'ala ya ishe shi komai domin Allah ta'ala yana cewa alaysa Allahu kafin abda yanzu ubangiji Allah bai ishi bawansa ba wa ya tawakkal Alallahi Allah fa wanda duk ya dogara ga Allah to Allah ya ishe shi saboda mutumin da ya dogara ga Allah to Allah ta'ala ya ishe shi komai dukkan al'amuransa na addini ko al'amuransa na duniya ko abubuwan da ya shafi neman arzikinsa a rayuwarsa ta yau da gobe ubangiji ta'ala zai taimaka mishi yayin da ya kasance mai gaskiyar dogaro ga Allah cikin zuciyarsa sannan haka nan dogaro ga Allah yana sanya al'amura su zo wa bawa da sauƙi. dukkan abin da bawa ya dogara ga Allah a cikinsa ya mai da zuciyarsa ga Allah ya fawwala al'amuransa zuwa ga Allah to komai wahalarsa ubangiji ta Allah zai sauƙaƙe masa zai samu abubuwa sun zo masa cikin sauƙi nan wanda ya dogara ga Allah a yakan ji a zuciyarsa cewa ya dogara da wani wanda babu wanda zai iya karya shi babu wanda ya fi karfansa ya dogara da wanda yake da gagarumar kudura wanda dukkan al'amura gaba ɗaya a hannunsa suke a ƙarƙashin mulkinsa suke shi yake jujjuya su yadda ya ga dama saboda haka hatta shi karan kansa bawan da abin da yake aikatawa dukkaninsu a hannun ubangiji ta'ala suke saboda haka duk sanda himmarsa ta yi rauni ko nishadinsa ya rauni sai wannan tawakkali da ya yi Allah ya kara masa wani karfi zuwa karfinsa ya kara wato a nutsuwa a zuciyarsa ya kara samun karfin zuciya da karfin gwiwa wajen ya ci gaba da neman abin da yake nema ya ci gaba da ainihin harin abin da yake hari ya samu hakanan duk bawan da ya dogara ga Allah to hakika ya nuna cikakken talaucinsa da bukatuwarsa zuwa ga Allah wanda kuma wannan shine kamalul ubudiyya wato kamala wajen bautar Allah bawa ji cewa shi mai tsananin bukatuwa ne mai tsananin talauci ne zuwa ga wadatar ubangiji ta'ala wadatar da take babu kamarta a lokacin da ya dogara ga Allah to ya barranta daga dukkan wata dabara shi da dukkan wani karfi don haka jiji da kai ba zai shiga cikin aikinsa ba sannan kuma ba zai samu wato ci baya da gaggawa ba sabanin wanda ya kasance babu dogaro ga Allah a cikin zuciyarsa cikin ayyukan da yake yi to babu shakka da gaggawa shaidan zai shiga zuciyarsa ya haifar masa da jiji da kai wanda kuma wannan zai jawo al'amuransa su suka ci baya da gaggawa abubuwan da yake kokarin zai ke da zai samu ya rasa ya kasa samunsa haka bawa har kullum yana da bukatuwar ya sanya Allah ta'ala a zuciyarsa ya ji cewa shi ne mai taimakonsa shi ne mai buɗa masa hanya shi ne mai sauƙaƙe masa abubuwan da suka yi tsanani shi ne mai kawo masa haske yayin da al'amura suka yi duhu shi ne zai taimaka masa ya haye dukkan wani tudu shi ne wanda yake tare da shi a koda da taimakonsa da agajinsa to wannan shine hakikanin abin da ake nufi tawakkali saboda haka a dunkule in aka ce tawakkali ga Allah shine bawa ya tashi ta ɓangaren sai ya hoɓasa sannan kuma ya mai da al'amarin sa zuwa ga Allah ya da cewa Allah ta'ala shine mai bayarwa shine mai hanawa shine mai saukake dukkan wani abu mai tsanani shine mai kawo wa mutum mafita daga dukkan abin da ya rikice masa wannan shine abin da ake nufi da tawakkali kuma wani jigo ne babba daga cikin jigo na imani idan ya kasance bawa baya bi tawakkali a cikin zuciyarsa ga Allah to babu shakka akwai alamar rauni imani tattare da shi shi yasa Allah ta'ala ya ce wa alallahi tawakkalu in kuntum mu'minin ga Allah ta'ala kadai za ku dogara idan kun kasance mu'minai Allah ta'ala ya samu dashi ana tambayar mace farko a wannan makon ta fi ne daga hannun kamal adamu wanda yake cewa idan mutum ya sayi abu a kan naira dubu ɗaya da ɗari biyar ya sayar da shi dubu biyar shi za a lissafa wannan a matsayin riba ne ko kuwa riba na duk abin da ka saya ya zama naka kana da damar ka sayar da shi da farashin da ka ga dama mulkin ka ne duk abin da za ka samu ta hanyar wannan abu ba a kiran shi riba abinda ake kira riba shine ka ba da bashi da niyyar a kara maka wani shine ribal qard ka dau kudi zunzurutun suka bayar tare da zumar cewa idan an tashi biyan ka ai baka ko ya yake akan wannan abin da ka bayar to shi yake kira riba ko kuma abin da ake kira ribal ribal bai wato mutum ya dauki abu ya sayar da shi wato abubuwan da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zana a cikin kayayyaki na abinci ko azurfa ko zinariya ya yi musanyen wannan abincin da shi a ba bashi kwatankwacinsa amma da ƙari to wannan ake kira ribal bai ko ribal fadl to wadda ita ce riba amma abinda za ka saya ya zama mulkinka ya zama naka kayanka ne to kana da dama ka sayar da shi illa iyaka dai kawai abinda musulunci kullum yake koyar da 'ya'yansa shine su kasance masu rahama masu tausayi ga 'yan uwansu idan ka ji tausayin dan uwanka Allah ta'ala zai tausaya maka idan ka sauƙaƙa wa dan uwanka kai ma Allah ta'ala zai sauƙaƙa maka annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa man yassara ala mu'sirin yassara Allah alaihi wa farraja mu'minin kurbatan min kurabi dunya farraja Allah anhu kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah wallahu fi auni al abd ma kana al abd fi auni akhihi wanda duk ya sauƙaƙa ma wani wanda yake cikin damuwa ta tsanani to Allah shi ma zai sauƙaƙa masa nan, wanda ya yaye ma wani mumini wata damuwa daga cikin damuwowinsa na duniya shi ma Allah zai yaye masa damuwarsa ta lahira Allah ta'ala yana taimakon bawa matukar bawa yana taimakawa ɗan uwansa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa rahimallahu abdan samhan idza ba'a samhan idza ishtara samhan idza taba samhan idza qada Allah ta'ala ya ji kan bawa wanda yake da sauki yayin da zai saya ko zai sayar yake da sauki yayin da zai karbi bashi ko zai biya bashi to wannan shine abin da ake so bawa ya zama mai sauki mai sauƙaƙawa mai rahama domin ubangiji ta'ala shi ma ya masa rahama saboda aljaza'u min jinsil amal irin aikin da kai to ka saurari irin sa irin wannan sakamako Allah ta'ala ya ce hal jaza'ul ihsan illa al ihsan babu wani sakamako na wanda ya kyautata fashe shi ma ya ga kyautatawa a tattare da shi saboda haka koda kuwa shari'a bata hana ka ka sayar da abin 1500 a 2000 ba duk da shari'a bata hana ka kai wannan ba to amma kuma tana kwadaitar da kai ka zama mai tausasawa mai tausayawa mai rahama domin kai ma ka samu rahama ta ubangiji to sai tambayar Mustafa Abubakar Karaye wani ke cewa malam aina ne ɗan ya haɗu da annabi adam har yi masa wa rantsuwa bayan kuma an kore shi daga aljanna kamar yadda zuwa alkur'ani wa na kuma nan yin nasu yi to ah, shaidan kamar yadda nabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya ce ya jiri fi ibn adam majrad dami wato yana gudana a jikin dan adam kuma gudanar jini yana shigar masa da wasu wasi Allah ta'ala ya kori shaidan daga aljanna amma ba wai shiga aljanna yayi da jigangar jikinsa ba wasi ne yayi ma'adin cikin ayar da karanta wa qasama huma aiza farkonta Allah ta'ala ya ambaci cewa wasu wasu ya masa fa waswasa lahum da ya li yubdi a ma wuriya anhum min hima qala ma rabu kuma an tilkuma ash-shajarati illa an kuna. ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين wannan da cikin wasi ne ya faru wato cikin zuciya ne ya rika darsa wa annabi Adam da Hawwa wannan maganar ba wai a gangar jikinsa ce ya shiga da ita ya tsaya a gabansu ba kamar da yadda ka sani a wasuwasin wasin da shi yanzu yake yi ma dan Adam ba wai dan Adam yana ganin shi dan din bane gaba da gaba har su yi magana ya ce ya faɗa ya faɗa a'a wani abu ne da zai rika jefa masa a cikin zuciya to haka Allah ta'ala ya faɗa fa wasu wasa lahuma shaitan shaitan ya musu wasu wasi don haka duk waɗannan abubuwan da Allah ta'ala ya ba da labarin sun faru tsakanin annabi adam da hawa da kuma shaitan abu ne da ya faru cikin wasu wasi haka ayat take nunawa sauraka ba gidan aljanna din aka ce ya shiga ya same su a can sun zauna sun yi mutun tattauna sun yi magana ba sauraka ayar ita kanta tana ansa wannan tambaya sai tambayar Salihu Bala wanda yake cewa malam menene dace mutum ya yi lokacin da ya ga an sace masa sa kuma baya zargin wani dan adam zai iya shiga inda ya aka satar masa kudin shin aljanu suna iya dauka ne to wanda duk ya rasa wani abinsa sai koma ga Allah ya roki Allah ta'ala ya bayyana masa abin da ya rasa mm, wani ne ya dauke Allah ta'ala ya bayyana shi ya nuna masa kayansa ko dai ya je ya jefar da abin ko ya dawo masa da abin ko kuma a kama mutumin kayansa ya bayyana ta hanyar da Allah ta'ala ya ga dama aka ya ce roƙi Allah idan har abin bai dawo ba to ya dangana ya bai da al'amarin ga Allah kuma ya sani cewa wannan abin ba asarar sai ba akwai ranar da za a hisabi Allah ta'ala zai dawo masa da hakkinsa a wa shi aljanu suna satar kaya kwarai aljani zai iya sata ba abinda aljani ba zai iya ba zai iya satar kudi zai iya satar abinci zai iya <clears throat> shiga ya saci ko ma menene hadisi ya tabbata cikin sayar bukhari cewa abu huraira ke cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bashi ajiyar abinci na zakka cikin dare sai ga wani mutum ya zo yana ta kwasa abu huraira ya zo kama shi sai ta masa magiya cewa wallahi yana cikin matsala ne larura yake ciki iyalansa babu abinci da Allah masa afuwa ya kyale shi ya rabu da shi kashe gari ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ga abin da ya faru annabi ya ce zai dawo mutumin ya dawo a kashe gari da daddare abu huraira ya sake kama shi ya sake rantsuwa cewa shi cikin tsananin bukata ce ta sa shi har ya shigo ya saci abinci amma da Allah ya yafe masa ya masa afuwa ya kyale shi abu hurairu ce to in ka sake dawowa sai na kai ka gaba annabi sallallahu alaihi a karo na uku bayan ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce sai zai dawo ƙarya yake karo na uku abu hurairu ya ainihin ya masa kwanto ya kuma dawowa ya kama shi da sake yin rantsarantse ya nuna masa cewa ga bukata ga kaza ga kaza irin magana da ya saba faɗa abu hulera ya ce sai ya kai shi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam an masa hukunci sai ya ce to da Allah zan baka wata addu'a in na baka ita da Allah ka hakura ka kyale ni yace menene shine ya gaya masa cewa idan ka zo kwanciya to ka karanta ayatul kursi da safa in ka karanta ta shedan ba zai kusance ka ba har yamma da yamma in ka karanta ta shedan ba zai kusance ka ba har safiya yaje je shegari gari ya gaya annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce da shi sadaqaka wa huwa kadhub ya gaya maka gaskiya amma babban makaryaci ne ka san da wa kake magana ba hurera cikin kwanakin nan uku ya ce a aice ai shedan ne to kaga ashe shaidan na iya shiga ya saci kayan mutane da Abu hurera bai katari ya kama shi ba to da shi kenan sai dai a fito a ga babu abinci an an an kwasa ko an an saci wani abu daga ciki in ya so kaga sai a ita ta rarrabe ya aka haka ta faru abu hurera ina kai abincin da aka baka ajiya sauraka shi dan yana sata yana iya satar kuɗi yana iya satar abinci yana iya satar takalma koma mai kake zato zai iya yi illa iyaka dai kada ko da yaushe kuma aka gaba abu kawai a ce shaidan ne kuma magana ta ka'a a yi bincike sai an rasa sai a haƙura in ma shaidan din ne dai akwai ranar kin dillanci da Allah zai yi hisabi har shi din masu sai an masa hisabi akan wannan a tambayar da ke cewa mutumin da yake da mata biyu ɗaya tana kyautata masa ɗayar kuma ba ta kyautata masa shi ya halatta ya yi mata wato farkon insanin da da yi wata biyun ba ko kuwa dole ne sai ya daidaita su a nan ma sako daga da tukwane. to abinda ake bukata ga miji ya yi na adalci tsakanin matansa shine dukkaninsu ya ciyar da su dukkaninsu ya tufatar da su dukkaninsu ya kula da lafiyarsu dukkaninsu ya ba su haƙƙinsu na aure kowace tana da haƙƙi kamar yadda irwata take da haƙƙi a nan kada ya ciyar da ɗaya ya bar ɗaya cikin yunwa kada ya tufatar da ɗaya ya bar ɗaya cikin tsiraici kada ya ba wa ɗaya matsuguni ya bar ɗaya cikin matsala kada ya zama na yana ba wa ɗaya haƙƙin ta na aure ɗaya kuma ya ƙyale ta wannan in yi haka to ya rashin adalci kuma Allah ta'ala zai kama shi akan wannan laifi amma abin da ya shafi ne wato wani kyautatawa ta musamman wacce ba ta cikin waɗannan haƙoƙi wato mutum ne ya biya wa dukkan iyalansa dukkan waɗannan buƙatu nasu kuma kowace ya bata kamar yadda ya kamata ya yi sai kuma ya ɗau wani abu na kuɗi sai ya ba wata sai zan bai ba ma wata ba ko ya kasance ya siyo mata wani abu bai so wa ɗayar ba amma duk baya cikin waɗancan abubuwa na wajibi to anan ba a cewa ya yi wa Allah laifi ihsani ne kuma musamman in ya kasance ita wadda yi wa ihsanin ita ma tana yi masa wani ihsani ɗoriya ko sama da yadda waccan take masa kuma watakila ta farkon ko ta biyun ba ta yi masa abinda ta farkon take yi masa wato tana kyautata masa matukar kyautatawa tana yi masa biyayya matukar biyayya tana jin maganarsa tana kula da haƙoƙinsa to abu shakka zuciya takan karkata zuwa ga dukkan wani wanda yake kyautata mata sama da wanda baya kyautata mata ta kan nisanci wanda yake bata mata haka zuciya take ta dan adam da haka idan ya yi wannan ba a cewa ya saba wa Allah ko ya yi laifi tunda da ita ma wacce ba ta kiwata masu ya ba ta hakkinta da ya waje bai ba ta wani abu na ihsani kuma waccan ta yi ihsani shi kenan ya fuskanci ihsaninta da wani ihsani kwatankwacin nata a nan ba a cewa ya saba wa Allah in kuma ya ga cewa kowace zai yi mata ihsanin duk da cewa ɗaya ke kyautata masa ɗaya ba ta kyauta masa wannan kuma wani abu ne daban wanda ya so ya yi na falala ga ita ɗayar wacce ba ta kyautata masa a nan shi ma ba za a ce ya yi laifi ba don mai waccan tana kyautata masa don ya kyautata mata ita ma wannan duk da ba ta kyautata masa ya zai kyautata mata a'a a nan ba za a zarge shi da wannan ba a nan za a ce ya yi idfa latihi a ahsan an yi maka abin da ba daidai ba kai kuma kayi abin da yake mai daidai watakila wannan kuma ya sa ya karyo da zuciyar ita mai munana masa din mai bata masa din ita ma ta ji ya kamata ta kyautata masa saboda haka anan kowane ɗaya daga cikin abubuwan nan yayi bai yi laifi ba duk da cewa shari'a za ta fi ba da karfin ba shi karfin gowa cewa in ya tashi kyautatawar ma ya kyautata masa su duka shari'a za ta fi ba shi wannan zaɓin saboda kasancewar duk mutumin da ya munana maka kai kuma ka kyautata masa to babu shakka ka gama da shi ka ba shi kunya kuma a yau da gobe shi ma karan kansa zai sauko abinda yake maka shi ma zai ji cewa a zuciyarsa abinda ya yi dinnan bai dace ba shi ya sa Allah ta'ala ya ce wa wala tastawil hasanatu wala sayyi'a irfa billati hiya ahsan na idhal bai bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hazin azim ubangiji ta'ala yake cewa da kyakkyawan abu da mummuna ba za su taɓa zama daidai ba da wanda ya kyautata da wanda ya munana ba za su taba daidaituwa ba idfa billati hi ahsan ka bayar da abin da yafi yafi zama mafi kyau wato ba ma wai ka bayar da mai kyau ba in an yi maka mara kyau kai kai wanda ya fi zama mafi kyau sai ka ga wanda tsakaninka da shi ba ga miciji ya zama kamar wani makusancinka wanda yake abokinka na kud da kud amma Allah ta'ala da karshe ce ba kowa ne zai iya zama yana ya samu wannan ɗabi'a ba sai waɗanda suke da isasshen haƙuri ba kuma kowa ne zai iya samu wannan basibin babban saura ka ita shari'a takan so idan an yi maka abu mai mara kyau ka in tashi ka kyautata wa mutum to da wannan ne zaka mallaki zuciyarsa zaka ainihin farauce zuciyarsa zaka koda a ce ya halatta ya kyautata ma wacce take kyautata masa doriya akan wajibin da yake akan sa ya kyautata ma wacce take munana masa ya takaita akan wajibin da yake akan sa koda yana da wannan haƙƙi yana da wannan dama a shar'ance to amma za a ku bashi wato shawara a shar'ance cewa ba wai ana masa tilas ba amma dai ana zaba masa cewa ya kyautata masa duka ya kyautata masa su duka din da wannan ne zai gyara zuciyar ita wacce take bata masa to sai tambayar mustafa Muhammad wanda ke cewa mallam ina son karin bayani dangane da halaccin bayar da hayar gona eh babu laifi da mutum ya ba da hayar gona eh, mutum ya dauki gonar sai ba da haya haya ce ta manfa'a duk abinda za ka kai ka mallake shi to kana iya ba da hayar amfaninsa daidai yake da ka ba da hayar gida ko ka ba da hayar ainihin mota ko babur ko wani abu irin wannan za ka baya da banbanci ya halatta eh, dangane da hayar gona abinda za a kara a kai kada ya ce zai ba da hayar gonarsa akan cewa idan an yi shuka a ciki abinda ya fito a bangaren gabas Na shi ne abinda ya fito a bangaren yamma na mai karbar haya ne in an yi haka bai halatta ba amma zai iya cewa zan baka hayar gona ta ko dai karbi kudi akan kudi kaza ko kuma a'a zan baka hayar gona ta a kan cewa duk abin da ka shuka yana da kaso ɗaya bisa hudu na amfanin da aka samu kaso ɗaya bisa hudu ba tare da tantance wata jiha ko wata nahiya cikin gonar ba ka ce amfanin wannan nahiyar kake bukata to anan in aka yi haka ya halatta amma in aka keɓe wata nahiya aka ce ɓangaren gabas ko ɓangaren yamma ko kudu ko arewa ko tsakiya ko daidai da dab da rafi ko wani abu mai kama da haka aka ce amfanin wannan gurin shi zai zama nawa kai kuma sauran naka to wani bai halatta ba don akwai garari saboda zai iya yi wa duka gonar ta yi amma inda aka keɓe dinnan aka ce shi ne kasan shi mai gonar ya kasance bai wa abin da ya kyau a gurin ko kuma ko ina ya ƙi kyau ya kasance gurin da aka keɓe aka ce shi ne mai gonar ya zama shi ya kyau to kaga anan akwai garari a ciki duk abin da yake da garari shari'a ba ta halatta shi amma idan a karbi kuɗi ne ko kuma a karbi wani abu na amfanin gona wanda ba a tantance nahiyarsa ba wannan ya halatta shari'ance sai tambaya ta gaba tambayar isa iya bargu wanda ke cewa shin ya halatta mutum a kusanci iyalinsa bayan ya gama saurar kafin alfijir ya keto eh matukar dai alfijir bai keto ba ya halatta illa iyaka dai kawai yayi la'akari idan ya kasance da kurallan lokaci kada ya haka domin alfijir din na iya laskarsa a lokacin yana yana cikin wannan yanayi saboda haka sai ya duba ya ga wani irin lokaci ne yake da shi amma ba haramun bane Allah ta'ala cewa ya fakulu wa shrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr yawa ta sai tambayar rabi'u m kurma wanda ke kira idan wanda ba musulmi ba ya nemi taimako na shin ya halatta na taimaka masa ba haramun ba ne ka taimaka wanda ba musulmi ba watakila ma wannan taimakon ya zama sanadiyar ya musulintarsa domin ana yin da'awa wato kira zuwa ga Allah ta hanyar nuna halaye masu kyau ta hanyar nuna tausaya ma mabukaci annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yakan taimaka ma waɗanda ba musulmi ba wasu ma a dalilin wannan sukan musulunta kai ba su kadai ba ma wani lokaci hatta waɗanda suke dangin su idan suka je suka nuna musu irin kyautar da annabi sallallahu alaihi wa ya musu sai su ga cewa danginsu sun shigo addinin musulunci wannan ya sha faruwa a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama a za ka ga a cikin kasan zakka ma da aka ware aka ce ga waɗanda za a ba wa zakka a ciki an ware wasu wanda Allah ta'ala ya kira wasu al-mu'allafatu qulubuhum wanda ake lallashin zuciyarsu to wadanda ake da lalashin zuciyarsu dina iri biyu ne akwai wadanda suke musulmi ne ba su dade da shiga musulunci ba to don a nuna musu cewa musulunci addini ne dan taimakon kai da kai addini ne mai son taimakawa mabukaci mai rauni to ya kamata a ci gaba da taimaka musu don kada wani ya zo ya kuma jawo su su koma ruwa sannan a almu'allafa ta kulubu akanan ya kunshi waɗanda ba musulmi ba ana zaman lafiya da su ake ganin cewa taimaka musu dinnan zai taimaka su fahimci cewa addinin musulunci addini ne wanda yake mai son taimakawa mu gajiyayye mai son taimakawa lallauna to su ma ana lallashin zuciyarsu da wannan a taimaka musu saboda ka dan mutum yana ba musulmi ba kana iya ka taimake shi matukar dai ya buƙaci taimako akan abin da ba sabon Allah bane sai tambayar ta gaba take cewa malam na gana cewa babu kyau a saka sunaye irin su shamsuddin jimuddin zaradin da dai makamantansu saboda akwai alamar tsarkakewa a cikinsu shin hakan ne eh malamai suna faɗar cewa wannan makaruhi ne saboda Allah ta'ala na cewa la tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa kada ku rika tsarkake kawunan ku Allah ta'ala shi yafi sanin wanda yake mai wanda yake tsoron sa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza ma wasu wanda sunan su ke dauke da irin wannan tsarkake kan ya canza musu suna kamar barra barra ana nufin mai biyayya annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tambaye ta ya sunanta ce barra yace bal anti zainab a kije sunanki zainab saboda barra din kamar akwai akwai tsarkake kai a ciki yana ta ke mai yi wa Allah da'a tana na'am to shi yasa wasu malamai suka ce wannan makaruhi ne kamar yadda imamun nawawi a cikin littafin sa al-azkar ya ambaci wannan kuma ya yi bayani akan cewa yin haka makaruhi ne domin akwai tsarkake kai a ciki sai tambayar wannan da take cewa yaya hukuncin sanya lilo idan za a yi kitso na'am idan yaro ne ko yarinya dama wannan ah, idan yarinya ce karama wannan dama ba matsala da karama ce in babba ce in ya kasance lilan zai hana ruwa ya ratsa kanta wajen wanka yayin da ta tashi wanka ko na haila ko na janaba to wannan ba laifi ta saka amma in ta zo wanka ta warware idan kuma a'a yadda ake sa shi din ba zai hana ruwa ya ratsa wato tsakankanin gashi da gashi ba yayin da aka zo wanka to babu komai a ciki sai ismail aliyu tukuntawa ya ce muna so malam ya yi mana karin bayani akan ayar da ke cewa udo ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana wannan aya ce daga cikin ayoyin suratun nahli ubangiji ta'ala yake cewa udo ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasana وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين allah إلى سبيل ربك كراني الله تعالى يكي والنبي صلى الله عليه وسلم دكا ونوان ديكي مسلميني مكرا زواغ الله ka'ida ta musulunci dukkan wani musulmi to mai kira ne zuwa ga Allah ko dai yayi kira zuwa ga Allah da iliminsa ko yayi kira zuwa ga Allah da dukiyarsa ko yayi kira zuwa ga Allah da mulkin da Allah ta'ala ya bashi ko kuma ya yi kira zuwa ga Allah da halayensa da ɗabi'unsa masu kyau saboda haka kaga ashe kira ne zuwa ga kowa da kowa Allah ta'ala ce ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana kai kira zuwa ga ubangijinka da hikima tare da wa'azi mai kyau alhikima shine abin da Allah ta'ala ya saukar na alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar Allah kamar yadda Allah ta'ala yake cewa kunna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma sauraka ita hikima anan ana nufin abin da Allah ta'ala ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wa sallama na ayoyinsa ko kuma abin da ya saukar masa da shi na sunnarsa wannan ita ce ake kira hikima to duk abinda za ka yi kira zuwa ga Allah to dole ya kasance ka yi kira ne zuwa ga Allah tare da bayanin abinda Allah ta'ala ya saukar na hukunci-hukunci ba wai yi kira zuwa ga Allah da san ranka ba ko ka zuwa kira zuwa ga Allah da san zuciyarka ko da wani abin da ba shi ne abin da Allah ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam da shi na alkur'ani da sunnarsa ba wannan shi ne abin da Allah ta'ala ya jaddada a cikin faɗarsa, wal hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikeen Allah ya ce qul ka ce hadhihi sabili wannan ita ce hanya ad'u ila ilallah. yana kira zuwa ga Allah ala basira a bisa basira basira shine dalili shine hujja shine wato kyakkyawan bayani daga alkur'ani ko sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama don haka bil hikima anan ana nufin abinda Allah ta'ala ya saukar ko ya karantar a bisa harshen annabinsa sallallahu alaihi wasallama shi yasa ma ba a ƙara wata kalma ta siffanta hikimar ba don ita kanta hikimar a karan kanta mai kyau ce amma da aka zo maganar wa'azi sai aka ce wal mau'izatil hasana da wa'azi mai kyau kaga shi wa'azi akwai mai kyau akwai wa'azin mara kyau amma ita hikima duk inda take mai kyau ce shi yasa ba a buƙatar sai an ce wal hikimatil hasana ko ido ila sabir rabbika bil hasana saboda ita karan kanta mai kyau ce amma al wa'azi to wani akwai mai kyau akwai mara kyau shi yasa Allah ta'ala sai ya ware mai kyan da ambato yace ka kirawo zuwa ga Allah da hikima da kuma wa'azi mai kyau abinda ake rufi da wa'azi shine umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna wannan shi ake kira wa'azi kalmar wa'azi alwa'azu ko almaw'izatu ko wa'aza ya'izu a larabci tana zuwa da ma'anar umarni tana zuwa da ma'anar hani shi yasa Allah ta'ala yake cewa Allah ta'ala yake cewa ya'izukum an ta'udu li mislihi abadan ya'izukum kaga anan ma'anarsa haku Allah ta'ala yana hana ku kada ku koma zuwa ga abin da aka limislihi zuwa ga wannan maganar da kuka rika faɗa wacce ba ta dace ba kaga ya izukum anan hani ake nufi a wani gurin kuma Allah ta'ala ya ce walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi da kana khairan lahum ashadda tasbita da a ce sun aikata ma yu'azuna bihi abinda ake musu wa'azi da shi anan kalmar yu'azuna tana nufin yu'maruna da sun aikata abinda ake umartar su da shi saboda kalmar wa'azi a larabci tana nufin umarni tana nufin hani saboda haka in an ce wane mai wa'azi ne ma'ana wane mai umarni ne da kyakkyawan abu kuma mai hana mummuna ne to umarni da hani yakan zo da siga mai kyau yakan zo da siga mara kyau za ka iya umartar mutum amma da sigar da bata dace ba za ka iya hana mutum abu da sigar da bata dace ba shi yasa sai aka ce bil da tilhasana wato da sigar da ta dace da sigar da take da kyau saboda haka anan Allah ta'ala yana koyar da muminai ne tsarin da za su yi kira zuwa ga Allah kira zuwa ga Allah a kankin kansa babban aiki ne kuma wani abu ne wanda annabawa suka yi duka duka annaba da Allah ya turo a duniya shi suka yi kira zuwa ga Allah sai dai Ubangi ta'ala ya sanya tsarin da ya kamata mumini ya yi kira zuwa ga Allah ko musulmi ya kira zuwa ga Allah a kansa Shi ne ya kasance ya yi kira zuwa ga Allah da ilimi ba da jahilci ba ya yi kira zuwa ga Allah bil mau'izatil hasana da kyakkyawan wa'azi wato da kyakkyawar siga ba da siga ta hantara ba ba da siga ta fada ba ba da siga ta baci ba da siga ta cin fuska ba ba da siga ta cin zarafi ba shi yasa zamu ga annabi sallallahu alaihi wa sallama haka ya koya wa sahabbansa a yayin da ainihin yake nuna musu a yadda ya kamata su yi kira zuwa ga Allah ya tabbata a cikin eh, littafin sahihaini a hadisin ba kauyen da ya zo ya fitsari a cikin masallaci sahabbai suka yi wacce kansa lokacin suna ganin shi ya fara fitsari suka yi wacce kansa suna masa wato tsawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku razana kada ku tunzura shi da ya gama annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ce aje a ebo ruwa a guga cikin guga a zo a zuba a inda ya fitsari aka je aka ebo ruwa cikin guga aka zuba a wannan guri daga na annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kirawo shi ya ce to kaga wannan masallaci ba a yi shi dan wannan ba ba a yi shi don wannan don a yi fitsari ba an yi shi ne don sallah da zikiri da ambatan Allah da karatun ƙul'ani cikin hikima annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da shi abinda bai sani ba mutum ne ya shigo daga ƙauye bai san cewa shi masallaci ba a yin fitsari a cikinsa ba kuma ya ga masallaci musamman a wancan lokaci masallaci annabi sallallahu alaihi wasallama ba a shimfida yake ba ba wata shimfida ba tabarmi na su kafet kafet har wannan da zai sa har a ce akwai abin da zai sa mutum ya je kai ba gurin fitsari ba ne kawai ƙasa ce ta ƙone ma lokaci turba abin nan caɓi ne ma in an yi ruwa yake yake zama a gurin saboda haka sai ya ga cewa ai me zai hana in yi koma gefe fitsarinsa to daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam yana masa cewa ba a haka ba a irin wannan to kaga wannan ita ce hikima wacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna wa sahabbansa yadda za su yi kira zuwa ga Allah da ya kyale su to da a lokacin ko dai ya dakata da fitsarinsa ya rike fitsarin kuma waje ya cutu ko kuma a'a ya yi firgita ya nufi wasu wuraren ma da babu tsarin da ya bata ma masallacin ko su kansu ma da suka taso kansu ya bata su wato da fitsarin saboda haka annabi sallallahu alaihi da ya dakatar da su ko su da dake shi kila wannan dukan da za su yi masa ya jawo ma idan daman can bai dade da shiga musuluncin ba bai san musuluncin ba wannan ya ya ainihin tunzura shi ya fusata shi ya ma bar musuluncin to duk kaga hikimar da annabi sallallahu alaihi amfani da ita duk ta kawo karshen waɗannan abubuwa da za su da za su iya su faru da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sahabbansa to haka lokacin da mu'awiyah ibn al-hakam as-sulami yake fada yake fada lokacin da yazo yana sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya atishawa shi kuma a cikin sallah yace da shi yarhamukallah sahabbai suka rika sa suna zungurin sa shi kuma yana cewa me yasa za ku rika hararata me yasa za ku rika zungurin cikin sallah daga baya an gama sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo shi cikin nutsuwa ya ce da shi sau sallah babu abin da ya dace a ta sai karatun ƙur'ani da tasbihi da ambatan Allah saura kai nuna masa ba haka ya kamata yi ba to shine a lokacin yake cewa wallahi ma ka harani wala na harani wala darabani ma ra'aitu ahsana ma ahadan ahsana ta'liman minhu sallallahu ma mu'alliman ahsana منه minhu sallallahu alaihi وسلم wallahi ma ضربني wala كهرني wala نهرني yake cewa tunda nake ban taba ga wanda ya iya koyarwa kamar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ce wallahi bai kare ni ba bai dake ni ba bai daka mun tsawa ba ila abinda kawai ya gaya mu cewa ita sallah ba a ba a maganganu a cikin ta in ba karatun Qur'ani ba da tasbihi da ambatan Allah to kaga wannan shi ya jawo har ma cikin addu'ar sa yake cewa Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ya Allah ka tausu ka ji kaina ni da Muhammadu kada ka ji kankuwa tare da mu saboda yadda ya ga sauran sahabbai sun yi masa an daka masa harara an zungure shi an tsikare shi sai yake ganin ba su da tausayi ba su da rahama don haka in ya tashi addu'ar neman rahama to bai kamata ya hada da su ba to shine annabi da ya ji shi yana wannan addu'a ya sake kiran shi dai yake cewa laqad hajjarta wasi'an ka kuntata wani abu mai yalwa rahmar Allah tana da yalwa wa rahmati wasi'at kulli shay haka Allah ya ce rahmata ta yalwaci komai shi kuma ya kuntata ta ya takaita ta akan sa shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ce ba a haka rahmar Allah tana da fadi tana da yalwa to wannan ita ce koyarwa ita ce awa cikin hikima ita ce awa cikin al-mau'izatul hasana wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada misalai masu yawa a cikin rayuwarsa kuma haka ya kamata dukkan wani mai da'awa tun daga kan malami har zuwa a ordinary musulmi haka in zai yi kira zuwa ga Allah to ya kula da waɗannan umarni ko wannan tsari da Allah ta'ala ya shimfiɗa. wata tambayar da ke cewa yaya hukuncin shan ruwa tsaye daga kabiru aliyu to maganganu guda biyu ne na malamai wasu suna cewa babu komai wasu kuma suna cewa haramun ne wanda suke cewa ja'iz ne ma'al karaha wato ya halatta amma akwai karhanci abinda ake nufi da ya halatta in mutum ya yi ba za a ce ya haram ba abinda suke nufi da karhanci suna nufin rashin yin hakan shi ya fi dacewa suka ce saboda hadisai sun zo sun nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a sha a tsaye sannan kuma wasu hadisai sun zo sun nuna cewa annabi ya sha a tsaye suka ce to wancan da su nuna annabi ya ce ka a sha a tsaye suna ya nuna karhanci abinda ya sa muku ce haramun ba saboda an ga shi ya sha a tsaye wannan shi ya nuna cewa shan a tsaye ba haramun ba ne ya ja'izi ne amma rashin yin sa shi ya fi dacewa saboda hannun annabi sallallahu alaihi wasallama da yake cewa la yashrabanna ahadun minkum qa'iman kada ɗayan ku kuskure ya sha a tsaye to wasu kuma malamai suka ce a'a shan ruwa a tsaye bai dace ba ba maganar karhanci ake ba maganar haramci ake yi ko alal akalla dai abu ne wanda babu halacci a cikinsa ko da ba a kai shi haramci ba to babu halacci a cikinsa suka ce saboda hanin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi hani ne da ya bayyana illar da ta sa ya ce ka a sha'azi a hadisin abu huraira lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bashi wani nono a cikin koko abu huraira ya fara sha a tsaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ot duguna a a jeshi raba ma'aka hadha al kana so ku sha tare da wannan magen ya nuna masa wata mage da yake take ko wata magensa ma magen da ce ana masa alfin abu huraira kana son ku sha tare kana kana sa baki magen nan ma na sa baki ya ce a'a da ce fa shari ba ma aka man ho sharrun to wanda ya fi wannan shari kun sha tare ka shaifan to kaga ashe abu ne wanda annabi ya labarta yana faruwa ga wanda ya sha ruwa a tsaye shine za su sha tare da shi dan to wani labari ne labari kuma ba a cewa an soke labari maka soke labari ma'ana ya zama karya daga kuma sallallahu alaihi ba a ba a sifanta labarinsa sai da gaskiya shi ne fi kowa gaskiya sauraka tun da ya labarta cewa wanda ya sha a tsaye yana sha tare da shaidan to haka magana take ga kowa ma ba ga abu hurairar kaɗai ba sannan suka ce shi kuwa annabi sallallahu da ya sha a tsaye ai an cire rabon shaidan tattare da shi sauraka shi babu wani shaidani da zai iya sha tare da shi shi ne ya sa ya sha a tsaye ya sha ruwan zanzam a tsaye ya sha ruwan wata salka wacce take rataye ya karkato bakinta ya sha a tsaye suka ce to na farko dai a nan ya sha a tsaye saboda bukatar tsayuwar a lokacin ba yadda za a yi sai a tsaye saboda abinan salkar a daura take a sama ba a ƙasa take ba sannan ita ma rijiyar zamzam a lokacin tudu ne da ita goganta baya saukowa kasa sauraka annabi ya sha a tsaye sauraka akwai laro da ta sa ya sha a tsaye ɗaya kenan na biyu suka ce saboda kuma annabi sallallahu alaihi ya faɗi dalilin da ya sa ya ce kada wani shi ya sha tsaye wannan abin da ya hana wani ya sha tsaye shi babu tashi tattare da shi shine shaiɗan saboda annabi sallallahu alaihi yana cewa ma minkum min ahadin illa wa ma huwa ba wani ɗaya daga cikin kuface akwai shaidan tare da shi suka ce wala anta ya rasulullah har kai ma ya ma'aikin Allah nabi ce wala ana har ni ma illa anna Allah a'anani alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bi khair sai dai ni Allah ya taimaka min nawa ya musulunta baya umarta ta da wani abu sai alkhairi a wata a wata riwayar illa anna Allah a'anani alaihi fa sai dai Allah ta'ala ya taimaka min a kansa don haka ni ina kubuta na bitin yana karami aka cire rabon shedan daga jikinsa kamar da ya tabbata cikin sai haini cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana karami yana wurin yana kauye wajen halima a sadiya tun a lokacin Allah ta'ala ya turo mala'iku suka cire rabon shedan daga zuciyarsa haka lokacin da za a isra'i da shi na ma kuma wanke zuciyarsa saboda shi babu babu wani abu na shaidan tattale da shi amma wani wanda ba shi ba baya da iko ya bugi kirji ya ce shi ma nashi shaidanin ya musulunta ko shi ma yana iya kubuta saboda haka kaga idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha a tsaye to shi akwai abin da zai sa ya sha a tsaye din baya jin tsoron wani abin da zai biyo bayan sha a tsaye sabanin wanda ba shi ba to wannan ra'ayin na na malamai waɗannan wannan bangaren malaman da suka hana din ra'ayinsa yana da karfi kwarai da gaske ko ba komai ba dai mutum ya yi kokarin dai ya kaucewa abin ya fi a ce ya sha kuma waccan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta biyo baya akwai hadisi a cikin sahih muslim wanda yake cewa la yashrabanna ahadun minkum qa'iman faman nasiya falyastaqi kada ɗayan ku ya kuskure ya sha a tsaye wanda ya manta ya sha a tsaye ya amayo to ƙarashin hadisin wanda ya manta ya sha a tsaye amma yau bai inganta ba abinda ya inganta shine farkon hadisin la na ahadin minkum fa'iman kada ɗayan ku sha a tsaye amma cewa in ya manta ya sha malamai sun ce wannan ƙarin sha ne bai tabbata ba duk da cewa muslim ya rawaito hadisin tare da wannan ƙarin amma ƙarin sha kuma don abin da yake mantuwa Allah ta'ala ya ɗaukewa wannan al'umma nauyin abin da yake mantuwa ne Allah ta'ala yana cewa rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana da Allah kada ka kama mu da abin da muka yi na mantuwa ko muka yi na kuskure kuma hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya ce ya karba saboda haka Allah baya kama mutum da abin da ya mantuwa to in har ka sha a tsaye ka abisa mantuwa kuma aka ce ka kakaro amai ka amayar to kamar an kama ka da abin da ya faru tare da kai ta hanyar mantuwa abinda ya tabbata sahihi shine fadar annabi sallallahu alaihi wasallam law ya'lamu allazi yashrabu qa'iman ma za yujarjiru fi batnihi lastaqa'a annabi sallallahu alaihi wasallam yace da a ce wanda yake shan ruwa a tsaye ya san abin da yake kwankwada a cikin sada ya amayo kaga anan ba umarni bane da a ce ya san me ya sha a cikinsa to da ba zai bari ba sai ya amayo shi kaga akwai bambanci da cewa annabi ya ce ka amayo can umarni ne ba ka da yadda za ka yi in kana mumini sai dai ka bi wannan umarni amma a nan annabi yana faɗa maka munin abin ne da a ce ka sani to ba za ka haƙura ba sai ka amayo amma galibi tun da ba mu sani ba ba za mu ji muna da buƙatar mu amayo ɗin ba saboda haka a takaice dai magana da tafi rinjaye cikin maganganun malamai biyu game da wannan matsala shine mutum ya tsuguna lokacin da zai sha abin sha wannan ya fi zama kuɓuta gare shi ya fi zama kuɓuta ga addininsa ta cikin bayar awon kwanar jaba da ke cewa mutum ne bayan ya idar da sallah sai ya gana najasa a jikinsa me ya kamata yi mutum ya yi sallah da najasa bai sani ba daga baya ya zanta sai ya kawar da ita ya sake sallarsa in ya riga ya gama sallah amma in yana cikin sallah ya ganta to sai ya ci gaba da sallarsa ya kawar da ita ya ci gaba da sallarsa wannan shi ne abin da ya kamata ya yi ya biya rukayya ta ce shin ya halatta na jiya kudi wato da ya halatta na jiya kuɗin da aka ɗora ni na kula da su sai ɗauki ribar na ajiye uwar kuɗin duk abin da aka ba mutum ajiya akwai bambanci tsakanin ajiya da bashi idan aka ba mutum ajiya wannan amana ce aka bashi ko da za ta salwanta ba bisa ganganci ba ba da gangancinsa ba to ba a cewa ya biya saboda ajiya ce amma abin da yake bashi idan ka ba wa mutum bashi to zai biya ka koda kuwa wani abu ya auka ma wannan dukiyar ta wannan ba za ta hana ba za ta hana shi dawo maka da abin da ya karba bashi ba sai da in kai ka yafe masa saboda haka duk mutumin da aka bashi ajiya kuma ya dauki ajiyar yayi wani abu da ita to ta tashi daga ajiya ta koma bashi saboda haka in wani abu ya same ta to zai biya wannan shine abin da malamai suka faɗa dangane da kuɗin ajiya idan mutum ya juya su to sun koma bashi alhamdulillah masu duka-duka a nan muka kurshen shirin na fitin rama a wannan rana ta asabar a makasin salama dai za ku iya aiko da sakonninku na tambayoyi zuwa ga malam akan lambobin waya sufuri takwas sufuri biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku ko kuma sufuri bakwai sufuri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma cikin sufuri bakwai sufuri uku shida sufuri hudu daya hudu biyar biyar ko kuma ta adireshin mu na email akan fatin rahama a yahoo.com ko kuma ta dandalin sada zumunta na facebook shi ma dai a shafin fatin rahama a madadin sashen addinin musulunci na gidan rediyon rahama farin al'umma da ke yada shirye-shirye akan mita 97.3 zangon fm da kuma shi malami a Daktar Sheikh Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayar da ke nan Kano shi wanda ya kira mana sautin akan na'ura Bashir Idris Ungogo Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتاً وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما